Hopper I øh, ned. Vores lille mix CD. Nu er den ved at slut. Men øh, glæder jeg til næste gang, for det bliver endnu hårdere og endnu mere svedigt. Så kommer musene nemlig snart tilbage, mand. Og så er det bare noget med at man jo ikke må opfordre til ulovligheder på CD'er. Så øh, nu vil vi lade være med at sige, at I øh, skal finde Bjarnes privatadresse og øh, hælde benzin ned ad nakken på mig til mit til det. Det siger vi ikke. Stop. Stop.